kian heredajon lasis al ni Luther King. En la monato aprilo 2010 oni rememoras che antau quindec iaroi mortis Martin Luther King. Estas tempo pensi pri lia heredajo, char la mondo ancora forte besonas solvi gravan problemon en un tempe, same kiel lia tempe. Cion lasis al ni tiu granda homo? Li nascidis en la usona stato Atlanta, en la iaro 1929. De sia infana tempo, li frequentis baptistan pregeion, cae farigis pastoro. Li dedicis sian vivon alla starigo den raitoi por negroi, en lando quiu sin consideris democratia, cae tamen en havis rigidain legioin permesantain rasan discriminacion. La vivo cae activado de Luther King estas exemplo dona, char tra la mondo oni plu practicadas tiaen crimoin. En Brasilo, antau nelonge, negra virino activa por raitoi de malriciuloi estis brutale murdita. En usono nun tempe existas pli da negroi en carcerigitai ol la tuta quanto da negrai sclavoi en la tempo de sclavezzo en tiu lando. Cai la sen senza ideo che oni raitas distingi homoin laurasoi rasoi ancora uviglas en multai landoi. En la iaro 1925 incidento cun negra virino en omnibuso ec bruligis faeron. Rosa Parks refusis cedi sian sid locon al blanculo. Comencigis tiam granda movado de negroi contra o segregatio. Martin Luther King estis unu e la protagonistoi en tiu socia fenomeno. Unu el liai plei fortai pledoi estis por la raito voc doni en la generalai politicae balotatoi. Li consideris tion essence grava por la acirado de sociai raitoi. Se negroi ne povis voci doni, ili ne estis verai civitanoi, ca ne povis pledi por siae interesoi. Pensiga vid puncto, se oni consideras che nun tempe multae homoi resignas pritiu raito en landoi kie la voce donado ne estas de viga. Li assertis, ni ne estos contentai, se uno sola negro en Mississippi ne povas voce doni, au se nur uno negro en New Yorko pensas che li ne havas kialon por voce doni. Sagia estis tiu strategio. Li focusigis sian bataladon iela civilei raitoi, cae iela raito je voc donato, char tiui estas pilieroi de la ideo de democratio, ili montris la absurdan sintenon en nazio kiu arogis al si la staton de granda democratia regimo. De tiu ideo nascigis li a fama dirajo. Mi havas revon. La revon vidi miain filoin iugiatai lau ilia personezzo, ne lau ilia haut coloro. Luther King, crome, sin dedicis al socioeconomia maliustezzo, quiu causes malricetson de negroi, cae ciel pazzisto li contrauis la militon en Vietnamuio. Lia carismo faris che oni consideris lin dangera alla stato. Fine oni murdis lin en la jaro 1968. Sed semdube, la granda heredajo de tiu granda homo estis lia voio por atingi la celoin, la neperforta agado. Per civila malobeado, per grandai marshoi cae manifestatioi, iom post iom, per sia morala forto, li successis al logi generalan simpation cae apogon. Tio causes al li multe da persecutado, cae ec accusoin pri revoluziemo cae malde extrema tendenzo. Uno el tioi grandai marsioi, cioi fine vencis polizan contraustaron, estigis la conatan esprimon negra potenzo, black power. Nia moderna mondo ancora besonas mediti cae secvi la principoin cioin starigis tiu granda homo. Ili estas nun tempe besonatai pli ol iam aine.